סוגרים את יום שני בשבוע עם חלק שני. לכבודו ולזכרו של המייסד, המחולל, אלכסיס קורנר. מי שנולד בפריז בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, ועשה דרך כה ארוכה, נע ונד. חילץ עצמו מלב המאפליה של אירופה. יחד עם המשפחה כמובן, בהיותו ילד קטן. קצת יהודי, קצת אוסטרי, קצת טורקי, קצת אה, יווני. אבל בסוף הפך להיות אבי תנועת הבלוז הבריטי. כן, הוא הקים את מבצר הבלוז באנגליה, חרש הקרקע הרבה לפני כולם. למין אמצע שנות החמישים. ועד מותו. ב-1 בינואר 1984. אלכסיס קורנר היה בן 55. סגר את עיגול חייו, אבל השאיר הקלטות. רבות איכות. אז ככה, כמה הודעות. קודם כל, ברוכים הבאים לחלק השני. זה לא אומר שמי שלא שמע את החלק הראשון, החלק השני איננו מותאם אה, גם, גם עבורם. כן? ניתן לשמוע חלק שני מבלי החלק הראשון, זה אחד. דבר שני, אתמול, מי ששמע התוכנית, אה, ודאי שם לב כי אני אמרתי את המספר 38 שנים, ועוד הרהבתי עוז, אמרתי ל"ח וכולי. ממש חגגתי על, ה, על העניין הזה. אה, אבל זה, מה לעשות, קורה, הרבה פעמים זה קורה בחילופי השנים, ב-1 בינואר, אבל לפעמים זה גם קורה לי בימים כתיקונם, פשוט לא עשיתי חשבון נכון. מסתבר ש-2023 פחות 1984 זה 39, ולא 38. אם כן, אמרו מעתה ל"ט שנים למותו של אלכסיס קורנר, 39. זה נכון גם לאתמול, וודאי גם להיום. אם כן, הבטיחותי אמש שנתחיל החלק השני בשנות ה-70. שנים פוריות מאוד של אלכסיס קורנר, הקים הרבה מאוד הרכבים, שיתופי פעולה, ומאמציו מתרחבים ונושאים פרי. אבל אי אפשר ישר לצלול אל תוך ה-70's, מבלי להיזכר קצת בשנות ה-60 הטובות. Ooh, watermelon man. 1967, אלכסיס קורנר במלאת 39 שנים ללכתו של המוזיקאי הייחודי הזה, שנולד בפריז ב-1928 באפריל. אביו, כפי שאמרתי, היה בן 58 ב-1928, כאשר נולד בנו, אלכסיס, אנדרו, ניקולס, קורנר. אז אם כן, אביו היה קצין, בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, קצין פרשים. ביררתי זאת מאתמול. כך טען על כל פנים אלכסיס קורנר באחד הראיונות שנעשו עמו. אז המשפחה, אני עושה תקציר, עברה מפה לשם, שווייץ, צרפת, צפון אפריקה, והנה הנאצים משתלטים על אירופה והופכים את צרפת למרמס, וממש ברגע האחרון הצלה אחת הספינות האחרונות שיוצאות מצרפת ללונדון, על אחת מהן גם משפחת קורנר. הגיעו ללונדון, האבא, אוסטרי יהודי, האימא, יווניה, טורקיה, עם גם קצת שורשים אוסטרים, התיישבו בלונדון, ואבא של אלקסיס, שידע שלבנו יש כישרון מוזיקלי גדול, רצה מאוד שהוא יהיה כנר, וירטואוז. אבל אלקסיס קורנר, כשהנאצים הפציצו את לונדון, שמע את תקליט הבלוז של ג'ימי ינסי, ולא יכול היה לעשות שום דבר יותר חוץ מלנגן בלוז. I have had my fun, but don't get well no more. I have had my fun. don't get well no more. My health is failing me. I believe I'm going down slow. Please ride my mother. Won't you tell her the state of me? Yeah, please ride my mother. Won't you tell her the state of me? Tell her frame of forgiveness of my sin. ממשיכים בתקציר. שנות ה-60, או בעצם שנות ה-50, שיגעון הסקיפל. באנגליה, ובכלל בממלכה המאוחדת, כולם רוצים לרקוד על פי עיבודים קצת מרחיקי לכת של שירי פולק אמריקנים, תערובת של בלוז, ג'אז ופולק. ככה מתערבבים ביחד לכדי סקיפו אנגלי, זה משהו מיוחד, כי היה גם סקיפו אמריקני בשנות ה-20 וה-30. וזה לא בדיוק אותו דבר. אם כן, הסקיפו, כפי שסיפר אלכסיס קורנר, עד כמה שאנשים מלומדים הסתכלו עליו ככה מלמעלה, ובכל זאת הוציא מתוכו מוזיקאים גדולים מאוד, שלא יכולים היו להגיע לבלוז אילולי עברו או טבלו בבריכת הסקיפו. כמו אלכסיס קורנר. עבר הרבה מאוד להקות סקיפל, עד שהגיע לבלוז, והקים ב-1960 את ה- Alexis Korner's Blues Incorporated, תאגיד הבלוז של אלקסיס קורנר, ששם, כפי שסיפרתי, עברו כולם, זו הייתה המדרשה. לפני ה-Bluesbreakers של ג'ון מייל, או ג'ון מיול, <laughs> לא, כי אמרו לי שלפעמים אני אומר מיול, מייל, אז אפשר להגיד את שניהם, כבר גרסנו כך. אה, אם כן, כולם עברו שם, אני רק נותן שמות ככה במהירות. כדי שנוכל להתקדם אל שנות ה-70. אנשים אנונימיים לגמרי, כמו מיק ג'אגר, קית' ריצ'ארדס, בריאן ג'ונס, רוד סטיוארט, ג'ון מייל, ג'ימי פייג', רוברט פלנט, אה? צ'ארלי ווטס, ג'ק ברוס, ג'ינג'ר בייקר, לונג ג'ון בולדרי, והרשימה עוד ארוכה. אבל הבטחות יש לקיים, וברוכים הבאים לשנות ה-70. it while it's there. Don't grieve when it's gone. ground. The king bought a car, had to trade in his crown. Andy Warhol made a movie about Peter Pan. And Miss Liberation has found herself a man. Take it while it's there, don't grieve when it's gone. ה-70, ובעשור הזה הקים אלכסיס קורנר להקה רבת משתתפים גם כן, כמו ה-Blues Incorporated, שנקראה בקיצור CCS, הוקמה ב-1970. זה ראשי תיבות של, שימו לב, The Collective Consciousness Society. The Collective Consciousness Society. זה היה פרויקט שהפיק אה, מי שהיה גם כן מוזיקאי חשוב ומעניין בתקופת ה-British Invasion, מיקי מוסט. דיברנו עליו פעם בעבר. אם כן, ה-CCS היו אחת הלהקות שהקים אלכסיס קורנר בשנות ה-70. עכשיו, אתם זוכרים שאני הזכרתי קודם את ג'ימי פייג' ורוברט פלנט. אז זה לא סתם שהם היו מגיעים, מופיעים ומג'מג'מים עם אלכסיס קורנר. הסיפור מספר כך, שמע ג'ימי פייג' שיש איזה זמר עם אה, קול ככה מרקיע, ששר די טוב יחד עם אלכסיס קורנר בג'מים שלו, אם זה היה במועדון, אתם זוכרים את המועדון? ה-London Blues ו-Barrelhouse Club. אז אה, אם זה היה שם, ואז אמרו לג'ימי פייג', תשמע, תבדוק איזה בחור, צ'יק רוברט פלנט מנגן עם אלכסיס קורנר. הלך, ג'ימי פייג' שמע את רוברט פלנט, ועל אתר הציע לו להצטרף אל הלהקה שלו שנקראה The New Yardbirds. Also known as, כמו שאומרים, הידועה בשם לד זפלין. עכשיו שימו לב, זה לא, אני לא מאמין שאני הולך לעשות את זה, אבל אני הולך להשמיע ביצוע של ה-CCS, ה-Collective Consciousness Society, של אלכסיס קורנר, מ-1970, לשיר של את זפלין. מה הסיכוי, כשהייתי קטן, שיאמרו לי שיום אחד אנגן שיר של את זפלין? All our love. שימו לב להתחלה, לשביל המוזיקלי המוביל אותנו אל היצירה, השקט טרם הסערה. 1970, ה-CCS, Collective Consciousness Society, של אלכסיס קורנר, אחד ממפעלותיו בשנות ה-70. היו עוד הרכבים, אדבר עליהם בהמשך. אה, אני רוצה להשמיע שיר שכתב צ'ארלי מינגוס, הג'אזיסט הגדול והמנוח, שיר שהיה קשור קשרי עבותות לתקופת הטלטלה והמתח של ראשית שנות ה-60 בעולם, של מחשבות אפוקליפטיות על מלחמת עולם שלישית. אתם זוכרים? משבר הטילים עם קובה. אז צ'ארלס מינגוס הגדול כתב שיר שנקרא Oh Lord. אלי, Don't let them drop that bomb on me. שלא יפילו את הפצצה הזאת דווקא עליי. ב-1972 הופיע ביצוע של אלכסיס קורנר לשיר הזה בתקליטו "בוטלג הם". סין, 1972, בערך עשור לאחר שהשיר הזה הופיע בעולם על ידי צ'ארלי מנגוס. אז הנה אלכסיס קורנר. Oh my Lord! Don't let them drop that bomb on me. כתב צ'ארלס מינגוס, ביצע אלכסיס קורנר, 1972. אה, בקיץ 1971 נתפרסמה כתבה נרחבת בכתב העת המקצועי רולינג סטון, מאת אנדרו ביילי, ראיון שערך מרתק עם אלכסיס קורנר, תחת הכותרת מסמר את השיער ולוכד את כל עין. אלקסיס קורנר, father of us all. זה, יש פה הקבלה, אה, אני ממש זועקת. הקבלה. שימו לב להקבלה. כמו שהיו צועקים הסטודנטים ב-68 במאי, כולנו יהודים גרמנים, בגלל בנדיט כהן, דני האדום, והאלישנה. ניתן לומר שכולם היו בניו של אלכסיס קורנר, The Father of us all. מה אתם אומרים? כל פנים ניגש אל הכתבה. אם כן, נדרש אלכסיס קורנר אל אה, ה... לימי הראשית. הוא נזכר שכשהוא התחיל לנגן, אף אחד לא חשב עליו במושגים של איש בלוז. וכך הוא אומר: ניגענו אז במועדונים קטנים ומטונפים, מפני שאלו היו המקומות היחידים שהכניסו להקות ג'אז לתוכם. ואני נחשבתי לג'אזמן, יותר מאשר לנגן בלוז, בגלל שלא היו נגני בלוז בסביבה בכלל. זה או שניגנת סוג אחד של ג'אז, או סוג אחר של ג'אז. ובעניין זה התחלתי לדאוג. כיוון שלא הרגשתי כמו נגן ג'אז. והסיבה בגינה לא הרגשתי כמו נגן ג'אז, מספר אלכסיס קורנר, הייתה מכיוון שעבורי ליצור מצב רוח או מצב נפש היה חשוב יותר מן האלתור. ואם אותו מהלך מוזיקלי ברגע מסוים יצר את האפקט הנכון, הייתי בהחלט מוכן לחזור ולהשתמש בו בכל פעם. ולא הוטרדתי מן העובדה כי בעצם לא הלתרתי. עבורי, זה ההבדל הבסיסי בין השניים. סיפר אז אלכסיס קורנר לאנדרו ביילי, וכשהוא אומר ההבדל הבסיסי בין השניים, הכוונה שלו בין מוזיקאי ג'אז למוזיקאי בלוז. כן, שימו למה הוא אומר. מוזיקאי ג'אז מחויב להביע עצמו במונחים של צליל, של סאונד. הוא חייב להיות ניתן לזיהוי והבדלה ממוזיקאי ג'אז אחרים. אבל בבלוז, אם מצאת את הסאונד, את הצליל הנכון, אני חושב שזה מוצדק בהחלט לשמור על הצליל הזה ולחזור עליו כל פעם. אני אחזור על המשפט הזה, כי הוא חשוב. אומר אלכסיס קורנר, אני חושב שזה מוצדק בהחלט לשמור על הצליל הזה ולחזור עליו כל פעם. מכיוון שהאווירה הכללית שנוצרת מן השיר חשובה יותר מן האלתור האישי. כך אלכסיס קורנר, 8 ביולי 1971, בכתב העת רולינג סטון. מאוד מזכיר מה שאומר אלכסיס קורנר את דברי הפתיחה של מיסיסיפי פרד מקדאול, שהוא ישב שם, נדמה לי, בגזלייט בניו יורק, 1969, אז אה, הוא מגיע, עולה לבמה, מוחאים לו כפיים. אז הוא אומר להם, well, חברים יקרים, ובכן, we gonna do the same thing. נעשה בדיוק את אותו הדבר. Sir Johnson's dead and gone. Lived a lot, but he didn't live long. Twenty summers of the hard time blues. Then his bad woman hit the news. didn't care much for rambling boys, and in his moonshine she put a moonshine on. Put Guitars, women's, wine, and song. Poor boy, never made twenty-one. Johnson's long gone in the gloom. Poor boy died in his hotel room. Turned his guitar round like a gun. Said, Woman, my rolling tumbling's done. Robert Johnson can't be saved, but pretty women laying all around his grave. Pretty women laying all around his grave. Forty long years since Robert held her, she still moans at night on the Delta. Robert Johnson can't be safe, but pretty women laying all around his grave. Pretty women laying all around his grave. Guitars, women's, wine and song. Poor boy, never made twenty-one. פורץ הגדרות, מוקדש לרוברט ג'ונסון, מן החלוצים של הדלתא במיסיסיפי. בעיקר כמובן הופיע באירופה. פה היה בשוודיה, שם בגרמניה, בפריז. אני רוצה להשמיע לכם משהו שהוקלט ב-1976, באוקטובר. זה ניגון של אלן טוסן, אולי השיר המוכר ביותר שלו, נקרא Working in the Coal Mine. Working in the coal mine. must go on. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, oops, about to slip down. Cause I make a little money, all in coal by the time. the Core Mine. זה הוקלט באוקטובר 1976 ב-Pebble Beach Studio בוורת'ינג, אנגלנד. אה, ב-1973 הקים אה, עוד להקה שנקרא סנייפ, יחד עם אה, כמה חברים בשם באז בורו, מל קולינס ואיאן וואלאס, נרם יאיר, ומוזיקאי הבלוז הדני, פיטר טורופ. אמן, 1973. שנתיים אחר כך יצא תקליט שנקרא Get Off My Cloud, תקליט המורכב גם כן מ super group, יחד עם כית' ריצ'ארדס ופיטר פרמפטון. אתם זוכרים את פיטר פרמפטון? I want you to show me the way, להיט גדול ב-70's. טוב, ב-1977 הקליט אלכסיס קורנר כמה דברים טובים, אבל הם ראו אור רק ב-1995, 11 שנים אחר מותו, לכן זה נקרא The Lost Album. מתוכו נשמע את The Road is the Road. thank you get nothing from you. Just make contact. You can reach me caramels mail. Leave your phone, ring at home, cause I know it ain't me calling. The guy Alabama. I'm on your mind. You can reach me, Karamise, חוצים גבולות, אבל ה-road is the road. אלכסיס קורנר, 1977, מתוך ה-Lost Album. נתקדם שנה אחת לקראת סגירת המעגל של שנות ה-70, 1978, יצא התקליט Just Easy. מתוכו הועלה הניגון Roll Me. talk to me. I feel like giving up stalking. Ooh, lady, in way, there's things to say, sure beats talking. more time. Ooh, roll me one more time. heal my wounds. I feel like getting stoned, cause it's the only way I'll make it. Back עם אלכסיס קורנר. לציון 39 שנים ללכתו, חלק ב', ה-70's. כשהיה בן 50, השנה הייתה 1978, תשל"ח, ולכבוד האירוע אה, התאגדו חברים רבים וערכו לכבודו ואיתו קונצרט שיצא בתורת התקליט The Party Album. מי הגיע לשם? בין היתר, היו שם אריק קלפטון, אה, פול ג'ונס, מפרי, שזו להקה שאלקסיס קורנר עזר להקים, השתלשלה מתוך ההרכב Free at Last. זוט אה, מאני היה שם גם כן, מוזיקאי, זמר, ששיתף פעולה רבות עם אלקסיס קורנר. אנו נחתום את החלק השני, לכבודו, של אלכסיס קורנר, מתוך ה Party Album. זהו שיר המשתלשל היסטורית אל הניגון עתיק היומין של הבלוזיסט בן מיסיסיפי צ'ארלי פטון, Spoonful Blues. שיר חשוב ויסודי, והקדישונו לו לא פרק בעבר. live, מקונצרט מסיבת יום ההולדת, ספונפול, 1978, אלקסיס. קורנר. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, תודה רבה לאלון אביטל ולעמרי שדר אינספקטור. ברוכים תהיו וכל טוב. le café. Something like a spoonful of tea. Just one little spoon of your precious love, baby. That's good enough for me. Summer lies about it. Some people just size Some people just writes about it. Spoonful. Oh, but everybody I know is a talking about it. just as a spoonful of water saves you from the desert sand. Precious as a bullet from my forty-five, baby, save you from another man. Somebody. people just sighs about it. But everybody I know is talking about it. Spoon. I should